Uh, Давайте откроем сейчас Деяния, пятую главу. Uh, about two weeks ago, Около двух недель тому назад uh, there was a family that we knew, одна семья, которая, эм, с которой мы знакомы. And uh, the husband was an engineer, a very famous engineer. Муж, uh, мужчина в этой семье является очень известным инженером. And um, but he was an unbeliever. но он был неверующий. His wife was a believer, А жена у него была верующая. and um, for many years she had been praying for him and sharing with him. В течение многих лет она молилась за него и делилась с ним Евангелием. And then suddenly he began to just feel very bad. И вдруг как-то неожиданно ему стало очень плохо. You know, he, he started taking vitamins, Он стал, стал принимать витамины вроде бы, стал заниматься, физические нагрузки какие-то. Но с ним что-то было явно не так. Really К врачам он не хотел идти. He was that kind of person. Просто такой человек был. <laughs> And, and finally it just got so bad he couldn't, couldn't not go. В общем, все стало настолько плохо, что ему пришлось пойти. And so he went to the doctor. И вот он пошел к врачам. They ran some tests. Они сделали несколько анализов. And uh, the doctor told him, you have uh, cancer of the fourth level, and you have about two weeks to live in your liver. Врач сказал, что у этого человека обнаружен рак четвертой стадии, э, рак печени, и ему всего осталось две недели жить. That's it. You have two weeks. Все, две недели и все. And he lived three weeks. Этот человек прожил три недели. And he died потом умер. that's a very sad story. Это очень печальная история. But it's not all the story. Но это не полная история. On the very day that the doctor told him that he had cancer, в тот самый день, когда врач рассказал этому своему пациенту, что у него рак, you know, you have two weeks to live. и объявил ему, что ему осталось всего две недели. The doctor left him in the examination room for a few minutes to kind of work that out in his mind. Врач просто оставил этого мужчину в своем кабинете, где он проводил осмотр, буквально на несколько минут, чтобы тот мог собраться с мыслями после того, как услышал такой страшный диагноз. Yeah. The next patient that came into the office Следующий пациент, который пришел в кабинет этого врача, was a believing lady from the church. оказался женщиной, верующей которая была из одной церкви. And she knew this family very well. Эта женщина прекрасно знала эту семью. And knew this man very well. Знала этого мужчину. And the doctor knew that. Врач это знал также. And he said, you know, oh, you know, your friend is in the next room. И он так и сказал, «А знаете, вот там ваш знакомый находится в соседнем кабинете. And uh, И более того, он только что узнал о том, что ему осталось около двух недель прожить. And this lady, she's an evangelist. Эта женщина, более того, была евангел... настоящей благовестницей. и она сказала, можно я просто на минуточку загляну и поговорю с ним? room, и она зашла туда, в этот кабинет. And, and стала рассказывать ему, делиться с ним. и прямо в те мгновения этот мужчина помолился и принял Иисуса в свое сердце. And he became a saved man стал спасенным. And everybody who knew him recognized something had changed dramatically in his life. Все, кто были с ним знаком, сразу же обнаружили эти кардинальные изменения. He was still dying. Да, он по-прежнему умирал. Uh, but he had peace. Но у него был мир. And and they couldn't really tell that he was dying except for his physical situation. И по нему даже нельзя было сказать, что он при смерти, только лишь ну, зная его физическое состояние. He had two weeks to live. Да, ему оставалось всего пару недель. He went back to work for one week. Но этот человек все равно пошел и еще проработал целую неделю. Tied up all his projects. Он закончил все, над чем работал, все свои проекты. И потом вернулся в больницу, где он прожил оставшиеся ему две недели. And then he went to heaven а потом он попал на небеса. What's the most important thing in that story? Что в этой истории самое важное? It's the gospel, isn't it? Это Евангелие, правда ведь? If the gospel was not part of that story, it would be a tragedy. Если бы Евангелие не стало частью этой истории, историю можно было бы назвать трагедией. You know, the kind of story that makes people weep. Это была бы история, которая заставляет людей расплакаться. Hopeless. Безнадежная. Helpless. Беспомощная. The worst kind of nightmare of a person who lives here on planet Earth. Самый ужасный кошмар, который может случиться с человеком, живущим на этой земле. The doctor telling you you have two weeks to live. Услышать подобное от врача, что вам осталось всего пара недель. But the gospel changes it all, doesn't it? Но Евангелие все меняет, правда ведь? Because now it's not an end. Потому что теперь это не конец, It's a transition а лишь переход. to glory. Переход в славу. And this man is in heaven, Этот мужчина сейчас на небесах. and we'll all have a chance to meet him someday И мы все с вами однажды сможем с ним познакомиться. because of the gospel. Благодаря Евангелию. What is the gospel? Что такое Евангелие, благая весть? The good news is that God has made a way of salvation. Это for добрые man. вести, благая весть о том, что Бог сделал спасение доступным людям. You know, we all know our problems. Мы все знаем, что какие у нас проблемы. We all know we're not perfect people. Мы все прекрасно осознаем, что мы несовершенны. You know, everybody on earth knows that. Все на земле это прекрасно знают. And, and the thought of death, the thought of what happens after this life, for the vast majority of people on planet Earth, it's a terrible, frightening thought. И мысль о смерти, или даже мысль о том, что произойдет со мной после э, смерти, после того, как закончится моя жизнь здесь на Земле, пугает очень многих людей. People think, you know, even if there is a God, you know, I know I'm not good enough to be with Him or please Him. И люди даже думают, ну хорошо, даже если есть Бог, я недостаточно хорош для того, чтобы Ему угодить but the gospel. Но Евангелие you know, tells us that that God knows all about us. говорит нам о том, что Бог все и так о нас знает. All our failures, Он all our sins. знает о всех наших прегрешениях, о всех наших проступках. The worst sins of the worst people on planet Earth. Он знает о самых ужасных прегрешениях самых ужасных людей на земле. And he has made a way of salvation. И тем не менее, Он позаботился об этом пути спасения. And it's in his son это в Его Сыне. Иисус пришел и умер вместо нас. The judgment that should be ours fell upon him. И тот суд, который должен был пасть на нас, пал на него. And he took upon himself the, the righteous judgment of God for the sins of men and women. Он принял на себя этот праведный гнев Божий, праведный суд Божий вместо людей. That we might be для того, чтобы мы с вами были спасены, избавлены от этого. So he died on the cross. Он умер на кресте. He rose from the dead. Воскрес из мертвых. To give us a proof that he had the authority to say the things that he said. И он тем самым доказал нам, дал, дал нам это подтверждение того, что у него была власть говорить то, что он говорил. How do I know what Jesus said is true? Как можно убедиться в достоверности и правильности слова Иисуса? You know, it sounds good. Все звучит вроде бы очень хорошо. Where's the proof? А где доказательства? The proof is that he rose from the dead. He did what no one had ever done. And has never done since. в том, что Он воскрес из мертвых. Он сделал то, что никто не делал до Него и после Него. And that is the gospel. Это и есть благая весть. You know, that God has made a way of salvation. Что Бог усмотрел путь спасения. And at the end of life, for every man and every woman, И в конце жизни для каждого человека, живущего на земле, it's only the gospel that matters. единственное, что имеет значение, это Евангелие. If you've heard it, if you've believed it, Если вы слышали его, если вы уверовали в него, you know, then there's an eternity that awaits with God in то heaven. вас ожидает вечность с Богом на небесах. And if you have heard it and rejected it, Но если вы, услышав, отвергли это, Или просто даже отвергли Бога, даже не прислушавшись к Евангелию. Как написано в послании к Римлянам 1 главе. That person is lost for all eternity. Тогда вы погибли, тогда такой человек считается погибшим навеч, навеки. And, and so at the end of every life, the only question is, did they believe the gospel or not? It's the only one that matters. В конце каждой жизни, жизни каждого человека, единственное, что будет играть хоть какую-то роль, это то, веровал ли человек в Евангелие или нет. And you see, as Jesus died and rose again, Когда Иисус умер и воскрес, and as he made a way of salvation, обеспечив путь спасения, you know, as Elisha uh, taught us last night, he also created something called the church. Как вчера уже делился с нами пастор Алексей, э, Иисус одновременно что-то сотворил. Он создал церковь. Он излил, Он излил на нас своего Святого Духа, и мы читали с вами об этом во второй э, главе книги Деяний. And Родилось в то мгновение что-то, чего ранее не было. Это церковь. Павел говорит об этом в Ефесянах, он говорит, что was a mystery. что was a thing that but then was revealed, and that is that God would have a church. Павел говорит об этом в послании к Ефесянам. Он говорит, что это была тайна, ранее сокрытая, но теперь явлена. Это и есть церковь. What does the word church mean? А что значит слово церковь? Yeah. It comes from the Greek word ecclesia, these ones called out for a special purpose. Это слово происходит от греческого слова «экклесия», или значит «избранные», «призванные для его целей». What is that special purpose? Что же это за особенное предназначение? Why does the church exist? Почему существует церковь? Well, it exists, you know, as, as the bride of Christ. Во-первых, она существует, потому что она невеста Христа, Because God loves us and desires us to be with Him. потому что Бог любит нас и жаждет того, чтобы мы были с Ним. That God desires to have a people that would be His very own. Бог жаждет того, чтобы были эти избранные, тот народ, который Он может назвать своим. Но также у церкви есть предназначение, она должна совершать что-то. Что же это за действие такое? Это тема нашей конференции. It is that we would be those ones who, having been heard the gospel and been saved ourselves, would now take the gospel to those who had not heard. Мы с вами услышали Евангелие и спаслись, но теперь мы должны, услышав это Евангелие, нести его тем, кто еще не слышал. That's our purpose on planet Earth. Это наше с вами предназначение на Земле. You know, sometimes we think, what, what's life <laughs> about, and why am I here, and what am I doing, and my life seems maybe unimportant compared to others. Иногда мы думаем, для чего вообще я на земле живу? Мне кажется, что моя жизнь такая бессмысленная, незначимая. Вообще, что я делаю здесь? You're here. Но вы здесь. And, and, and God has loved you and saved you and given you the most important job on planet Earth. Но Бог вас возлюбил и спас, еще и верил вам. Такое самое важное поручение, которое только может быть. to share the message of the life giving gospel. И это возможность делиться Евангелие, которое дает жизнь. And, and we see this kind of come into being here in the book of Acts. И мы видим, как все это осуществляется в книге Деяния. Те люди, о которых здесь говорится, были нормальными людьми. Guys, обычные совершенно люди. Them, Большинство из них были рыбаками. Jesus, они познакомились с Иисусом. Words, услышали Его слова. Them, уверовали в эти слова. And, and they received the gospel that Jesus brought. И приняли то Евангелие, которое принес с собой Иисус. They were saved. И and спаслись. Then, and then Jesus promised them His Holy Spirit, and He poured out His Spirit upon them. После этого Иисус пообещал им, что Он даст им своего Святого Духа, и Он это совершил, излив Духа на них. А затем Он отправил их, отправил их э, трудиться. How do we the Как нам проповедовать Евангелие? In the power of the Holy Лишь в силе Святого Духа. We can't do it by ourselves. Сами мы своими силами это не сможем осуществить. It is a work of God. Это лишь работа It's a Бога. work of God to open people's hearts and prepare their hearts to hear. Лишь э, работа Божья, работа Духа Святого, подготовить сердца и открыть их. And, and so, how do ordinary people like us take the supernatural, life changing power of the gospel to others? Как такие вот мы, люди обычные, как мы с вами, можем это животворящее Евангелие доносить до других? Как говорил пастор Алексей вчера, мы нам нуждаемся в этой силе Святого Духа. Мы должны быть исполнены Духа Святого для того, чтобы исполнять работу Божью. But once we're with His Spirit, но как только мы исполнимся Духа, nothing can stop us. Нас уже ничто не остановит. Right? The Lord is the one who opens the door that no man can shut. Ведь Господь открывает те двери, которые ни один человек не затворит. Right now I'm reading a book and it's a, the testimony of some missionaries who are living in Saudi Arabia and serving the Lord there secretly. Я сейчас как раз читаю книгу о миссионерах, которые служат в Саудовской Аравии и тайно служат там Богу. and people are coming to the Lord. Many, many, many. Многие люди там приходят к Господу, многие. And, and it, it's like miracle story after miracle story. В этой книге описана одна за другой истории чудес. And, and the lady who's writing says, you know, why is this happening? Женщина, которая описывает все это, задается вопросом, почему все это происходит? Because people have prayed. Потому что люди молились. and in answer to that prayer, God has sent His Holy Spirit into the Muslim world. и в результате этого Бог послал своего Святого Духа в мусульманский мир. And God, loving Muslims, is saving them and bringing them to Jesus. И Бог в своей любви к мусульманам теперь спасает их, приближая их, приводя их к Иисусу. Yeah, never mind that Christians there can be killed. Never mind that it's against the law. Не важно, что христиан там могут убить, не важно, что это противозаконно быть христианином. там. Never mind that it's impossible. Не, ва- не имеет значения, что это вообще невозможно, невероятно. God is still doing it. Бог все равно это совершает. And God's call upon our lives is, is to, to be part of what He is doing. И Бог нас тоже призывает стать частью того, что Он уже осуществляет. And we saw last night how in Acts, you know, the church came into being, and here's this group of people who had believed in Jesus. Мы читали с вами вчера вечером и разбирали о том, как появилась церковь, как появилась вот эта группа верующих в него людей. And they were reading their Bibles and praying and being in fellowship with one another. Людей, которые читали Библии, общались друг с другом и молились. And living their lives. И жили, жили, просто жили. And Peter and John go to a prayer meeting one night. They've been many times before. Петр и Иоанн однажды идут на такое себе молитвенное собрание. Они уже много раз туда like ходили. All of us. How many of us have been to a prayer meeting? Как все мы с вами. Ведь мы, большинство из нас ходили на uh, молитвенные собрания. But on the way to the prayer meeting, Но по пути на это молитвенное собрание God had something he wanted him to do. Бог что-то хотел через них сделать. And a lame man got healed. И этот хромой получил исцеление. And a crowd gathered. Собралась огромная толпа. Было проповедано Евангелие. Люди спаслись. Сегодня все работает так же. Мы жаждем исполняться Святого Духа и просто жить. God will do His work through us wherever we go and whatever we do. И живя так, Бог будет совершать задуманное им, где бы мы ни были, чем бы мы ни занимались. And then we saw in chapter 4 last night how almost as soon as the work of God began, there was resistance against it. В четвертой главе мы потом с вами читали о том, что как только началось это действие Божье. Сразу же буквально появляется и сопротивление, и препятствие. Апостолам стали запрещать проповедовать. Just like Saudi Arabia. Точно так же, как это происходит в Саудовской Аравии. And they, the apostles were put before a choice. Апостолы были поставлены перед выбором. Are we gonna obey man or obey God? Кого слушаться нам, Бога или людей? Just like you and I, again and again and again, are put before that choice. То же самое происходит с нами. Вы знаете, мы снова и снова предстаем перед этим выбором. Our life is, is about that choice. И смысл жизни в том, какой выбор мы сделаем. Are we going to obey man? Мы будем слушаться людей? Are we going to do what men tell us to do, or even what my own mind tells me to do? Is it what's logical, what's normal? Будем ли мы ведомы тем, что говорят нам люди, или даже своими собственными размышлениями или представления, от, представлениями о том, что логично и правильно? Или же мы будем внимать голосу Бога? Будем ходить Его путями. Him, веря Ему доверяя ему. And again and again we we come to this place and we must make that choice again and again. Мы снова и снова сталкиваемся с этим выбором и вынуждены его сделать. Many of you are making that choice today. Многие из вас даже сегодня делают этот выбор. Что-то в вашей жизни, возможно, происходит, и вам нужно принять какое-то решение, какой-то выбор. И вы сюда даже приехали, возможно, и хотите принять какое-то решение здесь. You know, and, and, and, and here you are. Am, am I going Or am I going to do what my coworkers are telling me, or my family, or what seems logical or safe? И вам нужно решить, я послушаюсь призвания Бога, голоса Бога, или поступлю так, как мне советуют мои коллеги или семья, или какие-то знакомые. And the apostles choose the hard way, Апостолы выбирали всегда трудный путь, God's way, Божий путь. a- against the resistance of the world, the flesh, the devil. путь, который всегда противопосто... противостоит этому эм, сопротивлению со стороны мира. And, and what do they do next? Что они делают дальше? They have a prayer meeting. После этого они собираются на молитву. В конце четвертой главы мы читали о том, что они приходят к своим и молятся. And then God leads them in the next step. He pours out his и Бог снова ведет их в следующем шаге и снова изливает Духа на них. И они движутся дальше. You Действие Святого Духа очень напоминает дождь. As we rode on the train to Kiev, когда мы ехали на поезде в Киев, you know, we saw everywhere people planting their crops. Мы видели, как люди везде сажда... сажают что-то. На больших полях little tiny fields. И на маленьких участочках. Everybody is putting their crops in the ground. Все что-то садят на огородах и садах. And the ground now is it's beautiful, it's it's wet, it's ready. И земля сейчас сам под, находится в подходящем состоянии, она мокрая и а, и влажная, увлажненная. Yeah, but in a month. Через месяц. If there's been no rain. Если дождя не будет. There's there's trouble появятся неприятности. And, and if there's no rain till summer, there's a lot of trouble. Если до лета не упадет ни капельки дождя, много будет проблем. Для того, чтобы урожай рос, нам постоянно нужен дождь, снова и снова. For there to be fruit. Для того, чтобы были плоды. In our lives as Christians, наших с вами христианских жизней. again and again and again. Нам снова и снова нужно это излияние Святого Духа. For there to be fruit. Для того, чтобы появлялись плоды. For us to grow as Christians. Для того, чтобы мы с вами росли, мы for, христиане. For us to grow in the callings and ministries that God has given us. Чтобы мы с вами возрастали в тех служениях или дарах, которые нам дал Бог. You know, the farmer never comes to a place in his life where he doesn't need the rain anymore. Никогда не бывает в жизни фермера, в его работе, служении такого момента, когда он просто перестает нуждаться в дожде. Oh, I've had good rain for 40 years. I don't need any more rain for the rest of my life. Может он сказать, 40 лет хорошо шли дожди регулярно и как нужно. Больше мне дожди вообще не нужны. Yeah, no. That law never changes. Нет, этот закон никогда не изменится. And it's the same for us. Это также применимо к нам. We must be filled again and again and again if there if life is to continue in us. Мы должны снова исполняться, исполняться uh, этим Духом Святым, если мы хотим, чтобы в, в нас была жизнь. Yeah, and, and that life flows through us. Если мы хотим видеть, как эта жизнь будет проистекать из нас. And so we see in the book of Acts the Holy Spirit poured out again and again and again. It's one of the, the key happenings in the book. Мы видим, как в книге Деяния Дух Святой изливается повторно, снова и снова. Это непрекращающийся процесс. Yeah. And if we look at the end of chapter 4, если обратить внимание на конец 4 главы and read verses 32 to 37, и прочитать с 32 стиха по 37, let's go ahead and read. давайте их прочитаем. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никакого, никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостола Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. If we look closely, we see three things that are described here. Если внимательно рассмотреть этот отрывочек, то здесь описывается три таких важных момента. And starting in verse 32, we see the unity of the body of the believers. В 32 стихе, начиная, сразу обращаешь внимание на единство, которое было среди They верующих. were of one heart and one soul. Написано, что у них было одно сердце, одна душа. And even, even their possessions, they didn't see them as their own. They saw them as, as belonging to everyone in this body of believers. И даже то имущество, которое у них было, они не рассматривали это как собственное имущество. Они все это разделяли поровну в теле Христовом. Verse 33 we see that there was a great power present with them. В 33 стихе видно, что их переполняла невероятная сила, великая сила. Yeah, and, and this power was flowing out as the apostles shared the gospel. И эта сила постоянно проистекала из апостолов, когда они делились Евангелием. А после говорится, что на них еще на всех была великая благодать. Grace that undeserved favor of God. Вот та самая благодать, которая является незаслуженной милостью со стороны Бога. God's grace was poured out upon these people. Божья благодать изливалась на этих людей. In their relationships with each other это проявлялось и в их взаимоотношениях друг с другом. You know, also way И даже то, как другие на них смотрели. In the way that they were able to live there. И то, как они жили, в их образе жизни это было видно. We remember in the context, this all happened around the feast of Pentecost. Мы помним в контексте этого отрывка, что все это происходило праздник Пятидесятницы. So what had happened was Jews had come from all over the world to Jerusalem for this holiday. На этот праздник евреи стекали с разных частей мира в Иерусалим. And in chapter 2 it tells us all the places they were from. Во второй главе книги Деяния описывается как раз те разные места, откуда эти все люди пришли. And they came for the holiday. They came just to stay for these days. Они пришли специально для того, чтобы попасть на этот праздник и чтобы побыть там в течение Пятидесятницы. They Они не собирались там оставаться жить. But then God interrupted their plans. Но затем Господь прервал, изменил их планы. He poured out his spirit. И излил своего духа. The gospel was preached. Было проповедано Евангелие. Thousands got saved. Тысячи спаслись. And they didn't want to go home. И уже не собирались домой. They wanted to hear from the apostles. They wanted to learn and grow and be together. Они хотели слушать апостолов, они хотели меняться и расти. How were they going to do that? Как они собирались это сделать? They didn't have homes here. У них же не было там домов, They didn't have jobs. работы не было, They didn't have their possessions. и даже никакого имущества не было. And so what happened was they all pooled what they had so that they could stay together in this special time of, of discipleship and growing together. И поэтому они как поступили? Они скинули все свое имущество, собрали вместе для того, чтобы в течение этого времени у них было все достаточно, все, все, что им было необходимо для этого наставления и роста. In verse 36 it gives us a concrete example of what this looked like. В 36 стихе, кстати, приводится как раз пример того, как это на практике осуществлялось. There was a man in the church named Barnabas. Был один мужчина в этой церкви, его звали Варнава. We'll hear more about him as we go. И мы еще обязательно э, столкнемся с этим именем на протяжении книги Деяния. He was from the country of Cyprus. Это был человек кипрянин. Probably had all his money in the banks in Cyprus. <laughs> Наверное, у него была куча денег во всех этих банках Кипру, знаете? No, I don't know. Probably not. Не знаю. But he had the land. Но у него была земля, однозначно. And, and he sold it, and he, and he gave it to the apostles so that the needs of others could be met. Он продал эту землю, принес к ногам апостолов для того, чтобы восполнить существующие нужды. It was a blessing. Это было благословение, которое стало результатом действия Святого Духа у него в сердце. Его никто не заставлял. Никто не упрашивал the Holy Spirit moved his heart to meet the needs of others, and he did it. Дух Святой просто коснулся его для того, чтобы он это сделал и восполнил нужды других. Он просто исполнил это. Now, as we move into chapter five, we have another story. Сейчас, переходя в пятую главу, мы с вами будем читать другую историю. And let's read verses 1 to 11. Давайте прочитаем отрывочек с первого стиха по одиннадцатый. Некоторый же муж именем Анания, женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены – сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажей, не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сие слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И, встав, юноши приготовили его к погребению, вынесли, вынесши похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» И она сказала, «Да, за столько». Но Петр сказал ей, «Что это, согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери, погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и спустила дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвую – и, вынесши, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. That's an amazing story, isn't it? Потрясающая история, правда? And you know, I have to admit, the first time I read it, it did, I felt like it didn't fit in the way that things had been going. Вы знаете, когда я первый раз эту историю прочитал, мне казалось, она просто совершенно не вписывается в этот поток событий, которые разворачивались. Столько благословений, столько всего хорошего происходит, и тут вдруг с чего ни возьмись начинают эти бездыханные падать везде. What's going on? Что происходит? Well, what's go- we have to remember the big picture. We always have to remember the big picture. Всегда нужно помнить об этой полной картине. Никогда не забывайте и держать ее. You must always ракурсе. remember the big picture of your lives. Помните о том, что есть полная картина ваших жизней. Who are you? Кто вы такие? Well, in the first place, in the big picture, В этой полной картине вы прежде всего служители Иисуса Христа. Oh yes, you know, you're maybe you're a father or a mother a son or a daughter. Может быть, вы отец или мать, сын или дочь. Maybe you're a teacher or you're a factory worker or farmer. you could be many other things. Может быть, вы учитель или работник на каком-то заводе, может быть, а, мама, может быть, кто-то еще. But in the first place, но самое главное. The most important thing about your life is you belong to Jesus. И самое важное это то, что вы принадлежите Иисусу. And everything else in your life will have its meaning from this important fact. Все остальное будет отталкиваться от этого важного факта. If you forget that, если вы об этом забудете, life gets confusing. жизнь станет очень запутанной. Choices get very difficult. Станет очень трудно делать выбор. You, you know, the, the things that are going in your life are, are kind of sometimes very puzzling. Иногда вещи, которые с вами происходят, очень а, могут вас запутать. Never forget who you are Никогда не забывайте о том, кто вы and what your life is about. и в чем смысл вашей жизни. Because you see, as God's church is moving forward in the book of Acts, По мере того, как Божья Церковь движется вперед в книге Деяния, if his kingdom is getting bigger, Если Царство Божие будет разрастаться, чье-то царство обязательно будет параллельно уменьшаться, правда ведь? Right? Somebody's losing. Так ведь? Кто-то теряет позиции. Who is that? Кто же это? It's the devil. Это дьявол. Right? The Bible calls him the God of this world. Библия называет его Богом века сего. As Adam and Eve sinned, когда Адам и Ева согрешили, and they, they forfeited this world into Satan's hands. This became a place of sin. Они передали этот мир в руки сатане, и этот мир стал местом греха. Yeah. And, and Jesus came back, came to save men and women that were lost and in the clutches of Satan. Иисус пришел для того, чтобы спасти мужчин и женщин, которые находились во власти сатаны, в его цепких лапах. Uh, We talk about people being saved. What are they being saved from? Хорошо, мы говорим о спасенных людях, но от чего же они спасаются? They're being saved from the work of Satan in their lives. Они спасаются от действия сатаны. In 1 John, it tells us, For this reason was the Son of God manifested, that he might destroy the works of the devil. В 1 Иоанна написано, что для этого и явился Сын Божий, для того, чтобы разрушить дела сатаны. And as the work of God goes forward, Satan loses ground. И по мере того, как распространяется и умножается работа Бога, сатана теряет одну позицию за другой. Do you think he's happy about that? Вы думаете, он прямо радуется этому? Do you think he's happy about what's going on in your city as, as the church grows stronger and more people get saved and, and children are touched by the gospel? Is he happy? Он веселится и ликует, когда видит, как ваша церковь растет и укрепляется. Все больше людей спасаются, детки приходят к познанию Господа. Is he happy about what's going on in your family? Или он очень сильно радуется тому, что происходит у вас в семье. As God works and and He saved you and He saved others and and you're praying for God to work in others. По мере того, как Бог спас лично вас, потом спас кого-то еще в вашей семье, и вы продолжаете молиться о спасении других. No. Нет. And so he resists, he fights. Конечно же, он сопротивляется, конечно же, он ведет войну. To keep his territory. Чтобы удержать свою территорию. And, Поэтому, переходя к пятой главе, мы именно это наблюдаем там. It's just Satan has changed his tactic. Просто сатана изменил тактику. In chapter 4, в четвертой главе he's attacking from the outside. он э, нападал извне. And, and the priests and the religious people are telling the apostles, stop what you're doing, or you're going to get it. Когда священники и религиозные лидеры запрещали апостолам проповедовать, и говорили, прекратите, иначе вы получите наказание. And so the church is being attacked from outside. Тем самым церковь испытывала это внешнее давление, эти атаки извне. Here in chapter 5, Satan brings it on the inside. А сейчас вот в пятой главе сатана начинает действовать изнутри. What's the problem in chapter 5? Какая проблема разворачивается перед нашим взглядом здесь в пятой главе? Is this problem really about money? На самом ли деле суть всего это деньги? Was the problem just that they didn't give everything? На самом ли деле проблема была в том, что они не отдали все, что у них было. And in some way God was greedy, he wanted the whole deal. А Бог был настолько жаден, что хотел все. Is that what it's about? В этом смысл? No, not at all. Совсем нет. It's a different problem. Проблема была в другом. And the problem is about lying. Проблема была во лжи. Right. And uh, it, let's see, where are we here? Verse 3, right? It tells us, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? В третьем стихе так и написано, «Сатана вложил в сердце твое мысль солгать Духу Святому». Who's Satan? Кто такой Сатана? He's He's the father of lies, Он отец he? лжи. What's his kingdom about? И на чем зиждется его царство? How does it build itself? Как оно созидается? Through lies. На лжи, посредством лжи. He wants people to believe lies. Он хочет, чтобы люди верили, верили лжи. You don't need that gospel stuff. Вам вообще это не нужно, это всякая благая весть там. The Christian stuff is nonsense. И то, что христиане там болтают, это все чушь полная. No educated people believe those things. Образованные люди такому бы уж точно не поверили. These are lies. Это все ложь. Right, that the enemy uses to hold people in his kingdom. Это все ложь, которую использует враг для того, чтобы помешать, лю- потому что для того, чтобы удержать людей в своем царстве. What's Jesus's kingdom about? А в чем смысл царства Иисуса? He's the way, the truth, and the life. Он путь, истина и жизнь. When Jesus was praying in John chapter 17, he said, Father, sanctify them by your truth. Когда Иисус молился за своих учеников в 17 главе Евангелия от Иоанна, он сказал, «Освети их истиной Твоей». Your, your word is truth. Слово Твое есть истина. And so Jesus' kingdom is grounded in the truth. It's about the truth of spiritual things and eternal things. Царство Иисуса основывается на истине смысл его в истине. Оно все из себя представляет истину. Satan's kingdom is characterized by lies. А царство сатаны характеризуется ложью. And so now the attack Satan has brought inside the church. И поэтому вот сейчас та самая атака, которая произошла, она происходит изнутри церкви. And he has gotten somebody inside to believe a lie and to tell a lie. Сатана нашел тех, кого он заставил поверить лжи и действовать согласно лжи. И еще не только они сами в это поверили, но еще и стали распространять эту ложь среди других. И мы не знаем, у кого первого возникла такая мысль, или у Анании, или такие сапфиры. got the idea. У ну, кого-то из них такие она появилась. And shared with the other one, hey, you know, maybe we should just do this. У одного возникло, он другому рассказал, и они решили такой заговор составить. No one will ever know. Никто никогда не узнает все равно. We'll give part. Мы получим часть. Everybody will think we gave everything. Все подумают, что мы все отдали сполна. They'll be happy. Им хорошо будет. They'll think we're great Christians. А нас подумают, что мы такие распрекрасные христиане. So not only have lies come in, не только лишь ложь вкралась в, их ряды, но эта ложь стала распространяться среди других. And God deals very seriously with this. А Бог очень серьезно разбирается с этим. Because the church is not about lies. Потому что в церкви нет места лжи. The gospel is not about lies. В Евангелии нет места лжи. The gospel is about the truth. Евангелия есть истина. И вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Сущность Божьего народа, сущность церкви именно в этой истине. Мы живем по истине, мы распространяем истину. Not very long ago I was reading a, uh, an article in a newspaper. Недавно я читала одну статью в одной газете. And they were saying, you know, um, technology is moving so quickly. И в этой статье речь шла о том, что технологии настолько быстро развиваются, That they believe very soon there will be a technology that will be able to determine 100% whether people are lying or not. что существует предположение а, о том, что очень скоро появится технология, которая позволит со стопроцентной точностью определять, э, лжет человек или говорит правду. And so first it talked about the technical aspects of this. И в этой статье сначала э, шло описание технической стороны этого вопроса. But then at the rest of the article said, but maybe we don't want this technology. Потом в конце главы была такая ремарка о том, что может нам вообще-то и не нужна подобная технология. You know, it may destroy business. Потому что это может полностью уничтожить бизнес. You know, how can we negotiate with someone? Как можно вообще с кем-то переговоры будет вести? You know, if, if they know when we're lying. Если люди заранее знают, заведомо знают, что мы лжем. Это может уничтожить браки. It may destroy, and, it, and the article И статья дальше, э, когда я читала эту статью дальше, я заметил, что они говорят, э, это очень, эта технология может разрушить человечество, потому что человечество основывается на лжи. and, that if we couldn't lie, life as we know it couldn't go on. Если мы перестанем лгать, мы не можем без лжи прожить. Uh, жизнь вообще не сможет Well, maybe that is true about the world. Может быть, это и применимо к миру. But Jesus has called us out of the world. Но Иисус призвал нас из мира. Yeah, we're in the world. Мы в мире. We live here. Мы живем здесь. But we're citizens of there. Но мы граждане того места. And the, and the laws that matter to us are, are the ones of heaven. И те законы, которые важны для нас, которыми мы руководствуемся, это небесные законы. And you see, these are the kinds of things that makes the church the miracle that it is. именно вот такие вещи делают церковь тем чудом, которое, цер... которым является церковь. You mean nobody lies there? Что, серьезно? Там никто не лжет? Is that possible? That's impossible. Разве такое вообще возможно? Это невероятно. But that's the way God created the church. Но Бог создал церковь именно такой. And that's why in this first instance Satan now is trying to put lying right in the heart of the church. И поэтому именно сейчас сатана пытается вложить прямо в сердце церкви эту ложь и обман. God deals with it very harshly. Как только это происходит, Бог сразу же очень кардинально с этим разбирается. That they would know? чтобы и они знали, and that we would know, и чтобы 2000 мы, years later, чтобы мы с вами тоже знали и усекли это 2000 лет спустя. Lying has no place in the church. Лжи места в церкви нет. And this is so important in our day. И это очень важно в наше с вами время. In our day where so many ministries, so many churches are, are building their, their size and their reputation and their finances – through things that are not true. Вы знаете, как много сейчас существует этих служений и церквей, которые растут количественно или увеличивают свое служение или репутацию, постараются поднять за счет лжи. Through fake miracles. И какие-то ложные чудеса творят. Fake promises. Фальшивые обещания дают. You know, fake, uh, illustrations and sermons. Какие-то приводят фальшивые а, примеры проповедях. And some people might say, well, you know, what's the difference? More people come if we tell exciting stories. И кто-то может задать вопрос: "Ну ничего страшного, если мы больше таких историй будем рассказывать, больше народу будет". More people give if we tell them they'll get 100% or 10 times more back. Если мы будем людям говорить, что они в 10 раз больше получат, то и давать они тоже будут больше денежек. You know, and, and, and all these different things. И всякое прочее говорят. You know, what's the church grows. Isn't that a good thing? Ведь церковь-то растет, разве плохо? Well, no. <laughs> because if you're growing in that kind of way, it's not God's growth. Если вы таким образом достигаете этого роста, это не Божий путь, It's the world. это мирской. It's the world's methods, it'll be the world's results. Это мирские методы, поэтому и плоды, результаты будут также мирские. How does God grow the church? Как Бог растит свою церковь? Through the power of the Holy Spirit. Силою Святого Духа. Right? I mean, this is a way to shrink your church, right? Killing people. Вот так можно церковь уменьшить, вот так можно людей разрушить. Yeah, but God, to him, the purity of his church, what His church is all about, is the thing that is important to our- His heart and should be important to our hearts. Для Бога важна чистота церкви, а то, что важно для Него, должно быть первоочередным, э, пер- первоочередной важности и для нас. What's the result? Каким был результат? Growth. Рост. As we start to read in verse 12 through 16. Если мы прочитаем с 12 по 16 стихи, Go ahead. Mhm. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломонова. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хоть тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых – которые исцелялись все. God blesses things that are done in his way. Бог благословляет то, что совершается задуманным им образом. You would think this would scare everyone away from the church. Казалось бы, что случившееся должно всех распугать в церкви. Oh, that place, I mean, people are dying there. Вот эта церковь, там, где все умирают. Did you hear what happened to Ananias and Sapphira? Слышали, что произошло с Ананией и Сапфирой? But it didn't scare people away. Но Maybe это, some. Но это не распугало, не разогнало людей. Может быть, кого-то. But, but others were drawn to the truth. Других же, наоборот, это привлекло к истине. They were drawn to God revealing himself through his church. Их влекло к тому, что Бог проявляет себя посредством церкви. Is this the end? Это был конец? No. Нет. Now Satan goes back to the outside. Теперь снова сатана перебрасывается на внешнюю сторону. Let's read verses 17 and 18. 17-18 стихи. «Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси садукейской, исполнились зависти, и наложили руки свои на апостолов, и заключили их в народную темницу». This is probably the most dangerous moment in all of church history. Наверное, это один из самых опасных моментов во всей истории церкви. Think about it. Задумайтесь. In, in one moment, all the apostles, all the followers of Jesus are in prison. В одно мгновение все апостолы, все последователи Иисуса оказываются в этой темнице. They've got them all. Всех туда повязали и поместили. How dangerous is this? Разве это не опасно? You know, it looks like Christianity is hanging by a thread. И кажется, что христианство, участь христианства висит на волоске. What did the other Christians think? Что в это время думают, гадают себе разные христиане. Представьте себе, вот эти пять тысяч людей, которые до этого момента следовали за учением апостолов каждый день. And now all the apostles are in prison. Они остаются, а все апостолы оказываются в темнице. как вам кажется, вот в этом Соломоновом притворе, на что было похоже изучение Библии в то утро? 5,000 people came for the Bible study. Все эти пять тысяч дружненько пришагали на изучение Библии. And there's no one to give it. А там некому его вести. Everybody's in prison. Все в темнице. What kind of a moment is this? Что это было за минута такая, за мгновение? Is it dangerous? Опасное ли это было время? Does it look like the enemy's winning? По-моему, это могло показаться на то, что эм, сатана победил, одержал победу. Does it look like everything's hanging in the balance? We could lose everything? Кажется, что все очень шатко, и они вот-вот могут все потерять. Yes, it's exactly like that. Все именно так и было. But what happens? Но что происходит дальше? But God, Но Бог. right? Verse 19. 19 стих. But at night, an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out and said, Go, stand in the temple and speak to the people all the words of this life. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал, «Идите и, став в храме, говорите народу все эти слова жизни». Oh God, when there's no way to go forward. Когда дальше идти уже кажется невозможно, нет пути. All the doors are closed, even the prison door. Все двери э, э, закрыты у вас перед носом, даже эти двери темницы. God opens the door. Бог открывает двери. And the work goes forward. И работа распространяется и движется дальше. And what did people understand from that? Чему научились люди благодаря этому? This is God's work. Это Божья работа. God has made a way forward. Бог обеспечивает продвижение ее. Should we be discouraged when our churches come up against walls? Мы должны с вами разочаровываться, когда сталкиваемся с какими-то буквально каменными стенами should в церкви. We, should we be discouraged when there's no way forward? Мы должны расстраиваться, когда, кажется, нет никакого движения вперед. Should we be surprised when we're surrounded, it seems like, by evil and, and restrictions and defeat? Мы должны удивляться, когда в очередной раз сталкиваемся со злом, каким-то разрушением и поражением. No. Нет. Because God has given us his book to see, you know, he's always bringing his people into places like that. Потому что Бог дал нам свою книгу для того, чтобы мы видели, люди и ранее попадали в подобные ситуации. Why does he do it? Почему он это делает? That he might display his glory. Для того, чтобы явить свою славу. That we might learn of his power. Чтобы мы узнали его силу. That we might grow in faith. И возросли в вере. That we might grow in prayer. Возросли в молитве. And, and, and God brings us into these places where no man can help. Бог нас сам доводит до такой точки, где люди нам помочь уже просто не могут. А потом Бог открывает дверь. И мы тогда уже понимаем, что мы идем с Богом, мы идем Божьим путем. Поэтому не падайте духом. You know, don't, don't feel like you're Пусть вам не кажется, что вы Э, а, терпите поражение. Pray your way forward. Молитесь о том, чтобы двигаться дальше. If you have to stop moving, если вам приходится остановиться, make it a prayer meeting. Сделайте молитвенное собрание. That's the only time it's, it's good to stop moving. Это как раз хороший повод для того, чтобы перестать двигаться дальше и остановиться. If you're stuck, pray. Если вы застряли на одном месте, молитесь. the Red sea parts. Пока не разомкнется это Красное море, Черное море. Until God makes a way. Пока Бог не усмотрит этот That's путь. The pattern we see here. Это тот пример, который мы видим в этом отрывке. It's the pattern we will live in our own churches. И это то, как нам обязательно придется жить, через что нам придется пройти в наших церквях. Um, notice further. Обратите внимание дальше. Uh, let's see here. Verse 21. 21 стих. Uh, so the, the disciples go, or the apostles go into the temple and they're preaching. Апостолы пошли в храм, там проповедовали. The other guys, the high priests and those that are uh, with him, came and called the council with all the elders of the children of Israel and sent to prison to have the apostles brought. Между тем первосвященники, которые с ним, придя, созвали Синедрион, всех старейшин из сынов Израилевых, и послали в темницу привести апостолов. Please notice, these are the same ones that crucified Jesus. Пожалуйста, не забывайте о том, что речь о тех людях, которые распяли Иисуса Христа. This was the group that agreed to put Jesus to death. Это та самая группа людей, которая, договорившись, согласились э, приговорить Иисуса к смерти. They made the decision Они приняли это решение and turned him over to Pilate. и передали его в руки Пилата. So this is the kind of authority they had. They had the authority they felt, they, they thought to put Jesus to death. Actually, they didn't have any, but Это была, как им казалось, данная им власть. Они думали, что они располагают этой властью, но на самом деле ее у них не было. And now the apostles are being summoned before this same group. И вот теперь апостолов призывают явиться перед лицо тех же самых людей. And for the apostles, they could have thought, well, these guys put Jesus to death. И апостолы очень легко могли подумать, ведь это те же самые люди, которые Иисуса умертвили. And right where Jesus stood, we are now standing. Мы теперь стоим на том же самом месте, где стоял перед ними Иисус. Verse 28. 28 стих. And look, you filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood on us. В 28 стихе они говорят, «Не запретили ли мы вам накрепко учить об имени всем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Do you think the apostles didn't understand they were standing exactly where Jesus stood Неужели when these guys said they need to be put to death? Неужели вам кажется, что апостолы не осознавали того, что на данный момент они стоят на том же самом месте, где стоял Иисус, и их точно так же могут легко приговорить к смерти? Снова тот же самый выбор. Will they obey God? Послушаются ли они Бога? Will they obey men? Или человека? Let's read verses 29 through 32. Давайте прочитаем с 29 по 32. Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницею Своею, в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему все, мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. We're going obey God. Мы будем послушны Богу. We're going continue forward in His Holy Spirit. Мы будем продолжать двигаться силой Его Святого Духа. Now they don't know even what to do. Теперь они даже не знают, как им поступить. Verse 33 to 39. С 33 стиха по 39. Uh, one of them, one of the Sanhedrin members, Gamaliel, Paul's teacher, we'll find out later in this book, один из членов Синедриона, Гамалиил, который был учителем Павла, мы об этом позже будем говорить, said, You know, maybe you should leave these guys alone. встает и говорит, давайте-ка оставим этих ребят в покое. In verse 39. 39 стих. If it's of God, you can't overthrow it, Если это от Бога, то вы не можете разрушить его. Lest you even be found to fight against God. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и Бога противниками. And that's exactly what was happening, wasn't it? Именно такими они и были. Это, то, это происходило в то мгновение. Mm-hmm. And then verse 40 to 42. 40 стиха по 42. They agreed with them. Они согласились с ними. They beat the apostles побили маленько апостолов. And then told them not to preach Jesus anymore. Опять строго приказали не проповедовать ни про какого там Иисуса. What the apostles do? Апостолы что делают снова? Verse 41. 42 стих. They rejoiced. Они радовались. Where do we find joy in this life? Где можно в этой жизни найти источник радости? Where's real joy found? В чем кроется истинная радость? Is it money? в деньгах, success, в успехе, the respect of the world. уважении этого мира. You know, all those are good things. I'd rather have more of <laughs> Это все неплохие вещи, и хорошо, если у меня этого будет больше, чем если у меня этого будет меньше. But Но true joy истинная радость comes from walking with God. исходит от жизни с Богом. It comes from heaven. Исходит с небес. And it's a joy that, you know, if the bank in Cyprus goes down and your money's there, you don't lose that joy. Если вы испытываете подобную радость, то даже если тот самый банк Кипра обанкротится, а, и ваши деньги окажутся там на счету, вы не потеряете такую радость. you have Потому что у вас есть другой сберегательный in счет heaven. там, на небесах. Where rusts and moths don't eat it. Где ничего не ржавеет и моль ничего не слопает. Yeah. And, and so the, the apostles, they're beaten, Апостолов побили, but they have joy. но они испытывают радость. You know, men can die of cancer and have joy. Человек может умирать от рака и, тем не менее, испытывать неудивительную радость. That's crazy. Это невероятно. No, it's God. Это Бог. It's God. Это Бог. And, and God gives us things that this world cannot give and works in ways that this world cannot understand. То, что нам дает Бог, это то, что нам не может дать этот мир. И Бог так может действовать, как никогда не может э, действовать этот мир. Именно к такой жизни мы с вами и призваны. Very quickly, in five minutes, we're going to go <laughs> through chapter six because I have to. Нам нужно сейчас за пять минут быстренько шестую главу пройти, потому что я должен ее пройти с вами. Yeah. And so in chapter 6, now another problem comes against the church. И вот в шестой главе еще одна проблема возникает у церкви. You know what I love about the book of Acts? Знаете, что мне очень нравится в книге Деяния? It's filled with problems. Здесь постоянно какие-то проблемы. There's problems on every page. Проблемы на каждой странице. You know, and, and I mean, I like that. И мне это очень нравится. it seems like my life is like that Потому что так похоже на мою жизнь, знаете. But God has for the of our life. Но у Бога есть ответы на те проблемы, с которыми мы сталкиваемся. They had then. У них тогда были проблемы. And God had answers. У Бога были ответы. We have now. У нас сейчас с вами возникают проблемы. And God has А у Бога есть решение. What was the now? Какая была проблема, с которой столкнулись well, апостол сейчас. It was prejudice. Предрассудки. Let's read chapter 6, verse 1. Давайте прочитаем первый стих 6 главы. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». There was prejudice here. Появилось а, место для предрассудков. Notice it doesn't say they thought their widows were neglected. Обратите внимание, здесь не написано, что они думали, что вдовицы их пренебрегаемы. No, it says in the Bible their widows were neglected and they were unhappy about it. Черным по белому написано в Библии, что вдовицы их были пренебрегаемы, и они на это не обращали должное внимание. So here was the church. Церковь существовала. There's a work of the Holy Spirit. Дух Святой действовал. They're taking care of the poor. Они заботились о бедных. But it's tainted by sin но на это пала тень греха. Now, you know, in the church, we're always going to deal with that. Мы в церкви постоянно будем с этим сталкиваться. Because we're not perfect. Потому что мы с вами несовершенны. Yet. Пока. And, and in our relationships with one another, we're going to have problems. И во взаимоотношениях друг с другом у нас будут появляться неприятности. Things are going to happen that aren't right. Будет происходить что-то, что будет не совсем правильно. And we can use that as an opportunity to open the door to Satan. И мы можем это использовать для того, чтобы открыть двери сатане. You know, that guy was not nice to me. Знаете, этот человек так нехорошо по отношению ко мне поступил. You know, I think I'm going to be not nice to him. Я в ответ тоже буду по отношению к нему так же вести себя. You know, I think I'll just hate him. Буду <laughs> его ненавидеть в ответ. I'll never sit near him. Никогда рядом даже не сяду. I'll never talk to him. И не заговорю. You know, if they suggest him for some ministry, I'll say, well, you know, I don't think he's quite mature enough yet. А если его выдвинут на какое-нибудь служение, я скажу, знаете, что-то он незрелый, незрелый. And, and I'll, I'll just kind of put that guy in his place. Просто поставлю человека на свое место. He'll learn he shouldn't do that to me. Пусть знает, что так со мной вести себя нельзя. Is that the church? Разве этому место в церкви? Or is that the world? Или это то, как ведет себя мир? Is that something God would desire or is that what Satan would desire? Хотел бы такого Бог или сатана все-таки? So someone hurts me. Если кто-то причиняет мне боль, Am I going to open the door to Satan я открою дверь сатане and just say, yeah, Satan, come on into our church, и скажу, давай, сатана, заходи к нам в церковь. but work on that guy? Но вот только над ним поработай, к нему, пожалуйста, And поближе you, and you будь. don't realize he starts in your heart first. совсем не подозревая, что в это самое мгновение сатана начинает в вашем сердце копаться. No, we want to shut the door on him. Мы хотим закрыть, э, э, э, хлопнув дверью, закрыть эту дверь перед ним. And in our problems, we want to open the door to Jesus. И когда у нас появляется проблема, мы хотим на самом деле открыть дверь для Иисуса. We want to invite him to come between us and the, the one that I'm having my trouble with пригласив его прийти в те обстоятельства или в тот конфликт, который возник у меня с кем-то еще. Jesus, work in this situation. Иисус, пожалуйста, действуй как-то в этой ситуации. Show me my heart. Покажи мне мое собственное Why am I feeling this way? Почему я так чувствую What's себя? Wrong with me? Что со мной не так? Start there. Начните с этого. And then pray over to him, the other guy. А потом молитесь о том, другом или другой. And seek to bring Jesus into the situation. Стремитесь Иисуса привлечь в эту ситуацию. And not Satan. Но никак не сатану. So they have a serious problem here. У них вот эта серьезная проблема появилась. What happens? И что происходит дальше? The Holy Spirit works. Дух Святой действует. The 12 bring all the disciples together. 12 апостолов собирают всех учеников. They say, you know what? W- Uh, this isn't a thing we should fix by ourselves. И они говорят, знаете что, это не мы должны эти, воп- этот вопрос решать. We, we собственно should говоря. leave teaching the word and, and hand out the bread. Мы должны оста- оставить Слово Божье и чё- что, заботиться о столах, о хлебе. You pick out seven men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom. Поэтому вы выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. And let them be responsible for this. Пусть они будут ответственны за это. And, and we'll continue to pray and, and to minister the word. А мы будем продолжать молиться и служить Словом. And everybody was happy. Все были рады этому. Do you see that's a miracle? Видите, какое чудо? You have a very difficult situation. Ситуация была непростая. There's prejudice было место предрассудкам. Obviously, people have been deeply hurt. И очевидно, что многие были глубоко обижены. Кто-то пытался своим умом как-то себя оправдать. But as the Holy Spirit works, но когда действует Дух Святой, everybody's happy. Все остаются довольными. There's peace. И приходит мир. And, and God can do that. Бог это может осуществлять. He can part the Red sea. Он может сделать так, что воды Черного моря разойдутся. He can make two arguing and fighting people come to peace with each other. И он может сделать так, что двое враждующих или ссорящихся людей примирятся. Иногда нам не нужно, чтобы перед нами разомкнулось это Красное море. Но так нужно, чтобы вот эти двое в конце концов примирились и полюбили друг друга. You get the miracle the same way. Чудеса происходят одинаково, одинаковые it's, чудеса. It's God who will do it. Лишь Бог это может совершить. He'll do it in answer to prayer. Он сделает это лишь в качестве ответа на молитву. And as we obey him. И через наше послушание. Mm, and so the miracle comes. Это чудо происходит. And the miracle brings even bigger things than they were expecting. И это чудо принес, повлекло за собой еще даже больше, чем то, что они ожидали. Because the leadership of the church grows. Потому что увеличивается и количество лидеров в церкви. You see, in the church, leadership is always important. Знаете, в церкви всегда очень важно то, кто является лидером. right Потому что Бог всегда хочет сделать больше того, что есть на данный момент. God wants more people saved. Бог хочет, чтобы еще больше людей спаслось. God wants more Bible studies. Бог хочет, чтобы еще больше изучения Библии God происходило. Wants it to go into more cities. Бог хочет, чтобы мы шли еще в другие села и города. So there must always be leaders coming up. Всегда должны появляться все новые и новые лидеры. And the church must always be praying for leaders. Церковь постоянно должна молиться о новых лидерах. The church must always be training leaders. Она должна всегда взращивать и готовить этих лидеров. And here there were the 12. They were handling everything. Сначала было лишь, их было лишь 12, и они справлялись со всеми And see, you know А теперь Бог дает им понять, что они не справляются со всем. They can't serve the bread. Они не могут раздавать хлеб. There must be others who can do it. Должны быть другие, которые смогут справиться. they must Но это должны быть духовные люди, исполненные Святого Духа и мудрости. And the church can continue to grow. И тогда церковь будет продолжать расти дальше. Are there things that your pastor cannot do? Есть ли что-то такое, с чем не справляется ваш пастырь? Are there things that your leadership team cannot do? Или, может быть, не справляется уже даже команда лидеров? Does that mean you just shouldn't do them? Что значит, что вообще не нужно этим заниматься? Oh, we can't do that. Мы не можем так поступать. We don't have anyone. Потому что у нас вообще никого нет. We can't go to that city. We don't have anyone to send. Скажем, мы не можем не поехать в это село или в этот город, потому что некого послать. We don't have anybody to start a Bible study in that region. В том районе некому начать изучение Библии. So are we content with not having? Так неужели же мы будем довольствоваться тем, что что ничего и не происходит? Или мы принимаем это видение и готовы обучать других? Нам нужны лидеры. Нам нужны учителя Библии. И те женщины, которые смогут вести разбор Библии для женщин. Нам нужны те, кто будет заниматься с детьми в воскресной школе. And no matter that you only have 20 now. И не страшно, что на данный момент там всего человек 20 насчитать можно. You're not going to be 20 forever. Знайте, что вас 20 не навсегда. What if tomorrow God was to open two opportunities for Bible studies? А что если завтра Бог откроет возможность начать сразу два новых э, новых домашки, две новых домашки? Have you prepared someone to go? Приготовили ли вы кого-то, кто сможет их вести? If could you say yes if God said come over here? Если вы сказали «да» Богу, и Бог сказал «вперед». So, no matter how small the church, не имеет значения, насколько большая или маленькая церковь. У нас всегда должно быть это видение готовить все новых лидеров because, и обучать их. Because God wants to do more. Потому что Бог однозначно хочет делать больше. И как мы тренируем лидеров, это позволит нам делать больше с Ним. И по мере того, как мы готовим и обучаем этих лидеров, это нам даст возможность их рассылать. Обратите внимание, что все начинается с простого элементарного шага просто раздачи хлеба. They give us the list of В пятом э, стихе идет перечисление этих людей, которые занимались. The prayed, laid hands on them. Апостолы помолились и возложили на них руки. And the result is growth. И в результате этого произошел рост. Verse 7. Седьмой стих. The bigger thing begins to happen. Стало происходить нечто большее. There's more leaders, more workers. Больше лидеров, больше работников. A bigger work is the result. И значит, больше дела. Sometimes men don't want to train leaders. Иногда мужчины не хотят обучать последователей своих. Or women. Или женщины. Because they don't want competition. Потому что они не хотят конкурентов рядом. Well, we only have one Bible study. Ну, у нас всего лишь одно изучение Библии. I teach that Bible study. И я его веду. If I train this guy, если я вот, скажем, его еще научу, what's happen? Что произойдет? Maybe he'll be better than me. А что, если у него лучше получаться будет, чем у меня? Maybe people want him to teach the Bible study. А может, люди давным-давно хотят, чтобы именно он вел это изучение. And then I won't teach the Bible study. А я не буду вести тогда изучение Библии. Whose church is it? Чья это церковь, помните? Whose are they? Чей это народ? Whose work? Чья это работа? You know what? You train leaders for Jesus. Вы готовите новых лидеров для Иисуса. And I guarantee you, if you have more teachers, я гарантирую, если у вас будет больше учителей, well, maybe you'll go to another Bible study, может быть, start one. или вы перейдете на другое изучение Библии, начнете новое. Maybe he will. Или, может быть, этот новый человек займется. Or she will, или она. But you'll have two. Но у вас уже One будет way or another. два. Так или иначе, их станет больше. And, and two for Jesus is better than one. А два ради Иисуса это уже лучше, чем одно. Yeah, more souls for Jesus. Значит, еще больше душ uh, познают Иисуса. More for Jesus. Еще больше придут к Иисусу. It's not about you. Смысл всего не в нас самих. It's about him. Смысл в нем. Нам нужно всем сердцем стремиться к Иисусу. Делать это We don't Мы не можем, не успеваем э, э все разобрать, но именно в шестой главе мы знакомимся со Стефаном. Stephen starts as a, a bread server. Стефан начинает свой путь как раз с э, того, что прислуживает и раздает хлеб. He becomes a preacher, потом становится проповедником, a powerful preacher, притом очень сильным проповедником. And as the enemies of the church see it, a dangerous preacher. Когда враги церкви начинают это замечать, они понимают, что это угрожает им. They arrest him. Они его uh, сначала ему угрожают, потом они арестовывают Verses его. to 13 tell us the story. С 9 по 13 стих как раз идет описание этой истории. They tell lies about him. Представляют ложные свидетельства. Verse 13 наговорили на него, и в 13 стихе это написано. Whose kingdom is he opposing? Чему царству он противостоит? How do they come against Stephen? Как они, с чьей силой они идут против Стефана? It's lies. Они используют ложь. Dear friends, when they start telling lies about you, дорогие друзья, когда они начинают, люди начинают использовать ложь против вас, know you're the знайте точно, что вы касаетесь самой сущности, самой сердцевины сатаны. He's out his best Потому что you. он начинает из своего арсенала вытаскивать самое мощное оружие. Don't be Не разочаровывайтесь Go таким мгновением. Продолжайте дальше двигаться в истине. Стивен does. Стефан поступает именно так. And he preaches one of the most powerful sermons in Acts. И он проповедует затем и говорит одну из самых, наверное, мощных проповедей вообще в книге Деяния. He takes them, these leaders through their whole Old Testament, through their whole Bible. Стефан дает им вспомнить весь Ветхий Завет, буквально всю ту Библию, которая у них была на руках в тот момент. And he shows them again and again that they have always resisted the work of the Holy Spirit. Он снова и снова дает им понять, что они всегда были противниками действия Святого Духа. Look at verse 51. Посмотрите на 51 стих. Let's read that. Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. How does God do his work? Как Бог осуществляет свою работу Through the power of his Holy Spirit. силою своего Святого Духа. These men, what was their what were they doing? They were resisting. They were trying to stop the work of the Holy Spirit. А что делали эти люди? Они противились, они сопротивлялись действию Святого Духа. And and Stephen brings the application. He accuses them of their guilt of rejecting God and of murdering Jesus. Стефан потом приводит и применение, и обвиняет их в том, что они отвергают Бога, и в том, что они, обвиняют их в том, что они убили Иисуса. Let's read verses 52 through 53. 52-53 стихи. «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы, вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». And then verse 54, to the end, of course, they attack him. Начиная с 54 стиха и до конца главы мы читаем о том, как на Стефана напали, схватили его. Стивен, verse 55, is full of the Holy Spirit. Но тем не менее, в 55 стихе мы читаем, что Стефан был исполнен Святого Духа. Here's another characteristic of Satan's kingdom. Вот еще одна характерная черта царства сатаны. John chapter 8 verse 44 tells us he's a murderer. He's a murderer. В Иоанна 8 главе 44 стихе написано, что он убийца. And now they seek to murder Stephen. Эти люди теперь стремятся убить и Стефана. These two kingdoms are right against each other. Эти два царства столкнулись лоб в лоб. The kingdom of lies and murder, Царство убийств и лжи, which really shows Satan's heart towards men and women, которое отображает все то, что с- на сердце у сатаны по отношению к миру. Oh, the world may speak with riches and beauty and interesting things. Да, мир этот может привлекать богатствами, какими-то какой-то красотой или приятными вещами. But at the bottom, но там под этой личиной, as we just take off all of its mask, если снять все маски, and we see the ruler of this world, будет видно правителя этого мира. And what his heart is full of for men and women? И его сердце исполнено чем? Lies and murder. ложью и жаждой смерти мужчин и женщин. Но когда мы видим Стефана, исполненного Святым Духом, на что смотрит он? Он смотрит на этих людей, которые подходят к нему все ближе, скрежещут зубами и хотят забросить его, забросать его камнями. No, he's looking to heaven. Нет, его взор устремлен на небеса. He doesn't even see them. Он даже их не видит. He sees Jesus. Он видит Иисуса. And, and his focus is there. Его взгляд сосредоточен там. They kill him. Стефана убивают. Verse 58, they throw him out of the city, they stone him. Его побили камнями и выбросили за город. And, and they lay their coats at the feet of a young man named Saul. А одежды свои в то время они Э, сложили возле ног юноши, которого звали Саву. And they stone Stephen as he's calling on God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Они побивают камнями Стефанов, который в то время молится и взывает к Богу, говоря, Господи Иисусе, прими дух мой. Then he knelt down and cried with a loud voice, Lord, do not charge them with their sin. And when he had said this, he fell asleep. И после этого он преклоняет колено и, воскликнув громким голосом, говорит, «Господи, не вмени им греха сего». И после этого он почил. Who won this battle? Кто одержал победу в этой битве? Who won the battle at the cross? Кто одержал победу на кресте? Did Stephen die? Умер ли Стефан? Yes, he did. О да. And this now is something the church had not yet faced. The church had not had anyone killed yet. И это то, чего с церковью еще до сих пор не случалось. Еще никого не убивали в церкви пока что. But even in this, they were learning a powerful lesson. Но благодаря этому они заучили один очень важный урок. даже если нас убьют, это нас не отлучит от Иисуса. мы, тут... мы в Его объятия попадем еще быстрее. What did Христиане, которые наблюдали за всем происходящим, о чем думали они? Неужели они думали, Пожалуй, стоит мне перестать I быть христианином. Наверное, надо вернуться на Кипр. Вернуться туда, с чего я начинал, к истокам. No. The church Нет. goes forward. Церковь идет дальше. They do go away. Да, церковь рассеивается. But they go preaching. Но они рассеиваются, проповедуя they Евангелие. Go believing. С верой. And, and they go towards heaven. Двигаясь по направлению к небесам taking that message, the gospel. Распространяя вот то самое послание Евангелия. That is, again, the only thing that really matters. Которое, как я уже говорил, единственное, что имеет значение. I've sinned against you again this morning. Я против вас согрешил сегодня утром. I've gone very long. Я очень долго проповедовал. But I want Olga to read one last thing. Но я хочу, чтобы да, прочитать одно место для вас, одно письмо. Please listen. This, this is something that just happened a few months ago. Пожалуйста, послушайте, это то, что произошло всего лишь несколько месяцев. It's a letter that a little nine-year-old girl wrote. Это письмо, которое написала маленькая девятилетняя девочка. Please listen. Пожалуйста, послушайте. Здравствуйте, меня зовут Тринити Джеймсон. если вы читаете это послание, то значит, что я уже на небесах. Я пишу это послание, потому что я хотела использовать еще одну возможность для того, чтобы сказать вам, насколько я счастлива, насколько меня переполняет радость от того, что я наконец-то отправляюсь домой. Мне, 9, мне было 9 лет, когда я обнаружила, что у меня рак мозга. Мой папа сказал, что я испугалась всего лишь секундочки на полторы. А, и я думаю, что он был прав, потому что как только я узнала об этом, я настолько обрадовалась, ведь я поняла – Наконец-то я попаду на небеса, встречусь со, с моим Иисусом и увижу эту удивительную, огромную улыбку, которая появится на моем лице. Я не могла просто перестать улыбаться. А вы смогли бы? Я не боялась, потому что я знаю, в кого я верую. Иисус — это Сын Божий, и Он умер за вас и за меня, чтобы мы были прощены за все те ужасные вещи, которые мы натворили. Еще Он дает нам возможность жить с Ним вечно на небесах. Это моя надежда и радость. Неважно, какими вы были ужасными, важно лишь то, что Он простит вас, если вы Его попросите, потому что так сильно вас любит. Если вы хотите узнать ту же самую радость и мир, то вы можете, вы можете прийти в церковь и узнать об этом. Мои друзья расскажут вам все-все об Иисусе и обо мне, если вы захотите. Я вас так сильно люблю и надеюсь однажды встретиться с вами на небесах. After she wrote that letter, После того, как она написала это письмо, in her last hours in the hospital, а, в течение последних часов, которые она прожила в больнице, uh, her mother was with her. ее мама была с ней рядом тогда. Her mother was crying. Ее мама плакала. Trinity couldn't speak anymore. Тринити уже не могла говорить. And, but she put her hands together like this to her mother. Но она вот так вот приложила ручки к маме, And, and her mom understood she wanted her to pray. И мама поняла, что она хочет, чтобы мама помолилась за нее сейчас. But mother said, but Trinity, how should I pray? Мама спросила Тринити, как мне сейчас лучше помолиться? Should I pray that God heals you? Я должна помолиться, чтобы Бог тебя вылечил? Or should I pray that he takes you home? Или чтобы uh, он тебя забрал? And she just pointed her finger up. Она просто пальчиком показала наверх. And that day she went to be with Jesus. И в тот день она отправилась к Иисусу. It's the gospel that matters. Единственное, что имеет значение, это Евангелие. It's the gospel. Это Евангелие. If we're living for something else, если мы живем ради чего-то еще, we're missing the purpose of our lives. то мы упускаем само предназначение нашей жизни. Давайте помолимся. Ну, Господь, спасибо Тебе за Евангелие, Господь. Спасибо Тебе за Твою любовь к нам и всех людям, Господь. И мы Просим, Господь, переполняй нас Духом Твоим Святым, Господь. Дай нам силу нести Твоя Евангелие, Господь, тому, который еще не слышал, еще не принял, Господь. Господь, мы не знаем, будет сложности, будет противление, будет проблемы, будет боль, может быть, даже будет кого-то из нас, который будет отдать его жизнь Ради этого, Господь, ну дай нам, Господь, сила, дай нам вера в Тебя, Господь, делать, что нужно в наше время, в наше поколение. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь.